Libere voyaggi tra la lando. Ecte la dudexesa de octobro, mia ezzino cae mi, sur base de tutiara abono, povas libere voyaggi tra tutta Austrio. Mi estas voyagge mulo, ciu SHATAS usi tiu cele la fervoion. Cai Austrio havas tre bonan fervoian reton. La trainoi estas accuratai, cae comfortai. Sur la cefai linioi, oni povas giui aliron al interreto, cio estas granda helpo por la precisa funcciado de la voyaggio. Austrio etendigas de oriento al occidento ie quincent septec quin kilometroi. La cefa fervoia linio conducas de Vieno tra Linz, Vels, mia heim urbo, al Salzburg. De tie oni havas du linioin al Tirolo. Unu conducas tra la lando de Salzburg al Vergil en Tirolo, la alia conducas tra Bavario sen halte al Kufstein en Tirolo. De tie la linio conducas al Innsbruck cae plue occidenten cis Bregenz ce la lago de Constanzo, germane Bodensee. De Vels ancau conducas cefalinio al Passau, en Bavario. Iam la unuan tagon de la validezzo de nia climato bileto, ni veturis per Izzo e traino al Passau por promeni tra la pittoresca urbo ce tri riveroi, Danubo, Inn, cae Ilz. La vetero, ietiu tago antautag mese, esti suffice tauga por promeno se oni captis ciam intertempe varmon en vendeiai galerioi. Tiu excurso jela unua tago estis jam bela travivaggio. La tagon poste niam faris la plei longan eblan voyagion gis la lago de Constanzo. Ni frumatene equeturis gis Lindau en Bavario, promenis tra la mese poca malnova urbo sur insulo, cae poste reveturis alla austra urbo Brigens, ciu same situas ce tiu lago. Ni sunumis ce la haveno, la vetero estis sun brila cae varma. Vespere ni veturis al Feldkirch, ce la limo alla prinz Lando Lichtensteino, cae tie tranoctis. La sequam tagon ni unue promenis tra la historia urbo centro de Feldkirch, cae daurigis nian voyagion iom antau tag meso al bludens. La veturo dauris nur dec quin minutoin en rapida traino. Post promeno en la alpa urbo ni prenis locan fervoion alla villaggio Schruns, ciu estas conata loco por sciado. Ancau etiu tago la vetero estis necredeble bela. En Schruns ni promenis la de riveretto cae giuis la alpan panoramon. Ni piediris alla naibara villaggio Chacuns, de cie ni reveturis al Bludenz. Post malonga promeno, tie, ni prenis la trainon heimen, cie ni alvenis ie la dudec unua tridec. La quaran tagon ni veturis nur al Linz, cae tie faris rond promenon de unu Danuba ponto alla alia. La vetero de nove regalis nin per sun brilo cae varmo. Cae la quinan tagon ni faris rond voyagion, ciu conducis nin unue alla belega urbo Staia, la rivero Enns, cae ni veturis per regiona Traino, lau longe de tiu rivero, al halteio antaula urbeto Bayer, cia ni povis lauiri promeneion gis la villaggio. La temperaturo je tiu tago superis la marcon de dudec gradoi Celsiuso. Ni daurigis nian excurson al Weidhofen ce la rivero Ips, promenis tra la historia urbo centro, cae seque prenis trainon heimen. Ni do povis giui quin belega in tagoin, dum ciuini applicis nian climato bileton por libere voyaggi tra Austrio. Multai voyaggioi ancora osequos, mi rapportos pritio de tempo al tempo.